avuga ko iryo subirizwa atamategeko riho nyanze abadandaza bahawe uruhusha rwo gusubira kwinjiza mu Burundi bidandazwa nk'isukari n'isima hamwe n'ibindi bikaba biri mu itangazo ry'ubushikiranganje bw'ubudandaji n'ubw'uburimyi kuri uyu wa kabiri guca n'ayandi y'imvuga iremesha iza kutubwira byari umuntu afatwa nk'umuhumure aya n'ayandi iri mu kuri mikoro n'ivesitine butoyi mu buhinga bw'ibyuma n'ino saha bibona imana imbere y'uko abashingamateka bemeza aho gereva zindira ko buca abaye umushikiranganji wa mbere mushasha wa leta y’i Burundi habanje kuba impari ku bijanye n'uburyo bwo gutora umushingamateka Terence Nahimana wo mu bwambwe ari mu basaba ko hoba gutora biciye mu nyandiko eh, naje ni kuri kibazo nyene nariko ndaraba muri igabane ca gatatu ca reglement interieur de l'assemblée ivuga ko ngaha dutora dere atubwiye hakaba n'urwego nkuru nabwo nyine rw'icyubahiro kuko no gutora burya ni gikomeye cyane ni iya kabiri yoyo ntitwoyisunga kugira ngo buri gikorwa mu mwidegemvyo murakoze ku ruhande rw'abashingamateka towe mugambwe sende devdede abasabye amajambo basaba ko botora umushikiranganji wa mbere mushasha badugije ukuboko zeno ndaruvukanye ari muri abo murakoze nyine ku makano kanya je numvirije urwandiko rwarungikiwe kuri n'amashingamateka bavuga ko barungitse inzira pour approbation je numvise ijambo approbation rero sinumva ko babaje mu matora ni ukwemeza ibyo niyumva ibyo vy'amatora bijemwo ntaho vyanditse ngaho kiretse ko twumvise nabi urwandiko rwaje baduhaye approbation baduhaye kugira ngo dutore inyuma y'ayo majambo umukuru w'inama nshingamateka Gerard Daniel Ndabirabe yahavuye afata ingingo ko batora bamanitse ukuboko icyumviro cya benshi ibintu byo tubiriza hano kandi bose bavuga bimwe abashingamateka bose uko bari bitabye ikibiriraho ibikorwa by'uno wa gatatu bemeje ibyasabwe n'umukuru w'igihugu ko Gervais Nderakobuca agiye gusubirira Alain Guillaume Bunyoni ku ntebe y'umushikiranganje wa mbere wa leta y’i Burundi hano ni amashingamateka mwemeje ijana ku ijana itosubira kwizizigwa nawo mu mugambwe CNDDFDD gusa kurikira agatogwa sa kuri Everest nzeko banyanga tutagiye mu vy'amategeko twobanza tukamenya yuko umushikiranganje wa mbere agenwa n'umukuru w'igihugu mu gihe umukuru w'igihugu Mugena arafise n'ububasha bwo kumukura uko abigenza mu kugira ngo amukure ibyo arafise uburyo bwinshi ashobora kubikoramo icyo ntushimikira ko ni iki tugize iminsi twese twumva umukuru w'igihugu yidoga yuko muri leta yiwe hariho abanebwe hariho abantu badashoboye hariho abantu bitwara uko bishakiye ibyo rero mu bisanzwe umushyikiranganje wa mbere niwe abwiriza guca abikorera akazi abo batabishoboye akashyikiriza umukuru w'igihugu abandi babishoboye abo boba arabanebwe akamuha abandi bashaka kurangura ibikorwa nk'uko bikwiriye mu gihe rero umushyikiranganje wa mbere byamugoye umukuru w'igihugu akabona kumbure umwanya uri kuramurega kwifashisha inzego zijejwe amategeko inama nshingamateka na nkengo z'amateka je ndumva yuko ari ibintu bisanzwe abashingamateka rero umwe wese kumva ngira ngo ziwiwe yavuze ati icyo umukuru w'igihugu ariko arahasaba nicyo aracyemeza aha icyo twiteze ni uko umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wiwe wa mbere bagenda bagasoma neza ibwirizwa shingiro uko riri kuko ibwirizwa shingiro nta na hamwe ryugurura umuryango w'ikumira mu mabanga y'igihugu ibiro bari bagize bari baciye ku biro n'ubundi n'ibwirizwa shingiro nibabandanya iyo ngendo igihugu kizuba n'ubundi kigo kiramanuka ntikizuba kiriko kirazamuka twibaza yuko bazoraba ikibereye bakahashyira imbere ineza y'abanyagihugu neza y'abarundi bose aho kuraba ibyifuzo by'umugambwe sendedeva ikibereye ni uko uburundi bwubakwa n'abarundi bose mu ngingo y'amajana abiri n'umunani y'ibwirizwa shingiro naho havuga ko inama nshingamateka ishobora kubogoza ku majwi angana bitatu bya bitanu umushikiranganji wa mbere iyo bigaragaye karangura namabanga jejwe canka atigenza runtu no mu gihe inyifato yiwe ibuza kinama nshingamateka n'inama nkenguza amateka zikora nk'uko bisanzwe muri icyo gihe leta yose ica ijyana nawe aya makuru tuyabandanirize mu gisata cy'ubudandaji aho ubushikiranganje bw'ubudandaji kumwe n'ubujejwe uburimyi basubiye kwemerera abadandaza kwinjiza ibidandazwa bivuye hanze y'igihugu mu itangazo ry'ubwo bushikiranganje bubiri ryo kuri uyu wa kabiri berekana ibizokwinjizwa kari intete n'ifu y'ibigori isukari n'isima naho biruko iryo tangazo rirangiza rivuga ko ibintu bijanye no kwinjiza bidandazwa hamwe no kuriha amakori biguma byubahirijwe hisunze itegeko ribigenga mu gisata cy'amagara y'abantu kwakira no gufata neza umurwayi ni zimwe mu nshingano nyamukuru z'abavuzi bakorera mu mavuriro atandukanye Sylvain Habana bakize umuvugizi w'urwego rw'abagwayi bavugiramwo Semabu abishikirije inyuma y'urupfu rw'umuvyeyi yahitanywe n'imbanye ku bitaro by'akarere ka Ruziba ku w'imana w'induheze bivugwa ko byatewe no kutitabwaho n'abaganga asaba ko abantu bose bakorera mu gisata cy'amagara y'abantu buhabwa inyigisho zijyanye n'akamaro ko kwita abagwayi kurikira habana bakize Sylvain avugana na Omer Nduwayo amakuru avuga ko mu gihugu cyacu cy'u Burundi na cyane cyane mu bitaro bya leta ko hari akanenge mu bijyanye no kwakira abarwayi icyo biva ko twe kiratugora ahubwo icyo kibazo cyobazwa leta igituma baza kwakira abantu nabi uravye ndahiro baba bararahiye icyo twari tuzi ni uko mu nshingano zabo kwakira neza umurwayi cyari ikintu cya mbere imbere kwa mukuru ibintu byose ikibitera ni uko atakubakurikirana bwa mbere twavuga ko atamategeko abahana ahari kuko hajyaho wakira n'umurwayi bizana ingaruka mbi nyinshi ahantu akanota nk'akarorero karaye kabaye mu bitaro by'akarere byo mu buzima aho umukenyezi yagiye kwibaruka yakiriwe nabi biravuga ko yanungananiwe radiyo isanganira murambya imwaro igitega karuzi bubanza cibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe kuri radiyo isanganyamakuru tuyabandanirize mu gisata cy'ubutungane umunyororo w'imyaka cumi amande y'ibihumbi mirongo itanu hamwe n'indishyi y'akababaro y'imiliyoni icumi nicyo gihano sentare nkuru y'intara y'amakamba yarayikatiye umupolisi yagirizwa gukomeretsa umubanyi wiwe n'imbugita bikamuviramo urupfu mu ijoro ryo kuwa mirongo ibiri n'icyenda myandagaro ku mutumba wa makamba ya kabiri uri muri komine n'intara y'amakamba hari mu rubanza rw'ikibiriraho nyene gukora icyaha avuga ko yacumise umubanyi wiwe atabishaka kuko yibaza kashobora kuba ari umusuma canke uwundi mugizi wa nabi Elize kwizera murantunga nkuru ntiraboneka ariko tubandaniriza aya makuru mu gisata c'imibano aho bamwe mu bakenyezi bo muri Komiyo n'intara ya Makamba bashima ingene baronka impapuro z'inzira mu kiringo gito bakavuga ko iruhande y'amafaranga ibihumbi 200 cyangwa itatu y'urugendo arenga kuyo Eh, bariha izo mpapuro byabatwara n'umwanya munini bamanuka bujumbura kuzirondera jean claude karabera arongoye ikigo kijeje gutanga izo mpapuro z'inzira mu ntara ya makamba agasigura ariko ko hakiri intambamyi zijyanye no kunguruza ibyo bitabo kubibujumbura gushika imakamba ni nkuru tubaza ari agahimbare abo banyagihugu bavuga ko ubu bafunyirijwe urugendo ibyahora bifata igihe kirekire bikabasaba kandi kuronka n'aho barara mu gihe bagiye kurondera ibyo bitabo mu gisagara ca bujumbura ariko kuva aho batangiye gutanga izo mpapuro ku mugwa mukuru w'intara ya makamba bariruhutsa ni ukuvuga rese pasi amaje kuja kuyirondera nga namaze amahinga abiri iya gatatu ca ndayironka nca ntangura gusafira nca ntangura kuza kuzanayo utwo nagenda kuzana kuko nagenda kuzana udusamaki nkaza ngaho nkanda nkaronkako iriziki ry'abana ibujumbura byansabye uburyo bwinshi aho kurara no kumara iminsi utonda utarayironga karabera arongoye ikigo rusange cy'imakamba avuga ko bakira abanyagihugu baza kurondera impapuro zitandukanye hamwe n'ibitabo by'inzira ariko akamenyesha ko imashini zisohora ibyo bitabo ziri mu gisagara ca bujumbura bituma bagira n'ikibazo cyo kunguruza ibyo bitabo intambamye nyamukuru ya mbere dufise ni uburyo bwo kunguruza impapuro ziba zakorewe bujumbura bisaba ko umuntu yimenya ngene aja kuzitora n'ingene azidugana ni ikibazo mugabo twibaza ko naco nyene dufashane n'abadufashije kugira bijeho cyane cyane pinide nibaza ko bazoraba kigatora umuti zimwe mu mpapuro zitangirwa ku kigo rusange c'imakamba hari impapuro z'inzira urupapuro rwemeza ko udakurikiranwa n'ubutungane hamwe n'urupapuro rwo kugendesha imodoka Lijia gahimba roke nuye tuje mu gisata cy'intwaro abamwe mu ya amakomine mu ntara ya Bururi bidoga kamwe mu mashira hamwe afasha mu iterambere akora ibitazwi na mustaneri buramatari w'iyo ntara Colonel Leonidas Bandenza Masa agahamagarira abafasha amakomine mu iterambere gukorera hamwe n'amakomine mwitegurwa ry'imigambi n'ubugi itwara ivyo bikaba byavugiwe mu nama y'imitsi ibiri kuva kuri uyu wa kabiri yatunganijwe n'ibiro vya buramatari w'intara ya Bururi kugira abafasha mu iterambere intwaro n'abarongoye ibisata bitandukanye bakorere hamwe imigambi iteza imbere umunyagihugu Zenon Zambimana gushika ubu mu ntara ya Burundi ngo hari amwamwe afasha mu bijanye n'iterambere mu makomine ngo agikora atisunze imigambi yashizwe imbere n'amakomine bo bakavuga yuko ngo integuro y'imigambi yabo ibera ku rwego rwo hejuru ayandi nayo ngo asanga korana na stantiro komine atazi ico bariko barakora nkuko bamwe mu bajeri intwaro babivuga ibyo bikaba byashyikirijwe mu nama yo kurabira hamwe ingene bojana n'ibihe ku bijyanye n'integuro nshasha yo gutunganya imigambi n'uburyo bijyanye icyo bita bije porogaramu muri rw'ifaransa inama y'iminsi ibiri yatunganijwe n'ibiro bya buramatari w'intara ya bururi kuva kuri uyu wa kabiri eduard hatungimana ajejwe gutunganya imigambi mu ntara ya bururi ari nawe yari umworosha muri iyo nama avuga ko muri iyo nteguro nshasha bije porogaramu igikorwa cyose cyerekana icyavuyemwo kandi hakaba n'isuzuma uko amezi atatu aheze uvuze ni mu gihe iryo suzuma mujya ahora riba inyuma y'umwaka wose iburure zeronzamba imana radiyo isanganiro Thank é demez. umuntu aba umuhumure bafatiye ku myaka ariko n'inyifato yiwe ibereye yubaka Sylvain Nsengiyumva yagize ubushakashatsi akongera akaba umuhinga mu gutatura amatati bidaciye mu ngimba asigura ko kenshi urwaruka rufata nkama ijambo rishikirijwe n'umuhumure naho hoba harimo ibisambura cyangwa ibinyoma kubera icyubahiro ibyo rero bigashobora gusambura igihugu igihe uwo muhumure ashikiriza amajambo abibugwanko uca n'ayandi yimvugire mesha na honera muco umumure ngo ni umuntu akuze arangwa n'inyifato ya gishinga ntahe Silver Sangiyumva umushakashatsi akaba n'umuhinga mu gutatura amatati bidaciye mu ngimba asigura ko aba ari umuntu yiyubaha akubaha n'abandi umuhumure icyo twita umusaje mu gifaransa ni umuntu afise indero abantu bagendera ingendo y'akarorero mu kubaka umuhure n'umuntu yibanga kimwe twavuga bashinga ntahe kera ni umuntu yiyubaha akubaha n'abandi ni umuntu avuga iminsi yose ibyubaka ibyubaka murumva mu kintu cyo bisigura kubana neza gusonera abantu kakaba n'umuntu rero ari n'incabwenge incabwenge ntusubwa mu ishuri bwa bwenge bw'ingabirano bwa bwenge butazindwa ugaruka kenshi rumufatira ko akarorero ngo n'igihe rero ashobora kubashikiriza amajambo abibugwanko ibishobora gutuma haduka indiyane iyo mvugo mbi ikorwa n'abantu bakuze irasamburana cyane cyane ugwaruka rero umuntu akiri muto abona ko uwo muntu kubera mukurira ariko amubwira byo kubera asa n'ukumenya n'inararibonye niwe azi byinshi kumurusha rero urumva icyo gihe rero izo mvugo ishobora gusamba iyo iturira hanyuma igashobora no kubaka iyo ari imvugo nziza ugwaruka ngo rukwiye kwirinda gukunda amaronko ahubwo ngo rukajya hamwe mu kurwanya icyo cose coza gisambura igihugu nk'iyo babonye umuntu ashikiriza amajambo abibugwanko araho bivuga umuntu abarushinga ubu icya kabiri nkaco imvuga ituma bigoye ugwaruka ntiruri hamwe nta runani rw'ugwaruka rubaho ni ibintu twumva mu majambo gusa n'ahandi ingufu barazifise ubwira bagarura uyu muntu bozironse ryari igihe bogiye hamwe bagati dufite ingorane imwe turayisangiye ujya muntu ibyo avuze n'ukuri arabenshi Silver yumva ashimikira ku nyifato y'umuhumure aho ngo ategezwa kuba ari umuntu ashikiriza amajambo anwanisha yirinda kubigwa nko mu bantu Honera muco urakenuye amakuru tuba muri uno mwanya tuyarangirize ku nkuru dushikiriye muri kona kanya ivuga ko inama nkenguza amateka nayihejeje kwemeza ijana kwijana izina rya Jacques ko buca nk'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi amakuru rero agarikiye ngaha reka rero nshimira abari ko barayakurikira nshimire Innocent ibona imana mu buhinga bw'ivyuma Vestine butoye mwari kumwe kuri micro mugira umunsi mwiza